tiu musico protectas contra oculoi. Se la vetero estas pli varma, la culoi sussuras tra la aero. Serciante rimedon contra o la sango su i pestetaccioi, la scientistoi faris novan malcovron. La insectoi evidente malamas certan music stilon. La varma vetero revenigas la culoin sed cion fari contra ula genai sango suciantoi. Al ciu fum stangetoi, contra uculae spruzzajoi, au citromela oleo ne convenas, tiu povas provi helpon ce certa musica genro. Char la interesso de la inae culoi pri sango signife malaltigas, se ili estas prisonigatai per lauta electra musico. Tion el trovis esplorista te amo en Thailando. La scienzisto e principe nur volis testi la sentemon pri bruo de culoi. Oni gistiam sciis che culoi capablas bone audi en diversae frequenzoi, cae che la geculoi trovas unula alian tiel, che la virae culoi similigas la susuran brueton de sia flugilumado alla susura brueto de la ina culo. Por la experimento la Thailandai esploristoi disponigis du cagioin. En ambau cagioi ili enslossis po dec inain culoin, ciui dum plurai tagoi ne estis ricevintai sangonutrajon cae ciui tial estis malsatai. Al tiui dec culinoi, ili aldonis po dec virain culoin, cae po unu or hamstron. Unu cagioi estis prisonigata de electro popa canzono, dum en la dua cagio regis silento. Nun la esploristoi observis la jenon. La prisonigatae culinoi estis genatai. Ciam la musico sonadis, ili alflugis la hamstron nur post cent tridec unu secundoi. En la silenta caggio, la culinoi besonis nur tridec quin secundoin por attaci la hamstron. La unua mordo ocasis en la caggio cun musico post cent naudec unu secundoi. En la sen musica caggio, post octectu secundoi. Ancao ce la sex cunigio montrigis signifa differenzo. Sen musico la culoi plur foie sex cunigis post la sango succiado. Dum sonadis la musico, la oftezzo de sex cunigio atingis nur quinonon de la oftezzo en la silenta caggio similae experimentoi ocasis ancau cun aliai insectoi, cae cun aliai formoi de lauta bruo. Insectoi do alie condutas, ciam exonas musico, ciu en havas precipe fortain fluctuoin. La stiencistoi credas, che la jonstona organo de la pestetoi estas genata. Tiu organo estas sensoro por vibroi, quiu estas grava ce la sex cunigio, sed quiu ancau ebligas la precisan stiradon de la flugo. Do shatantoi de lauta electropopa musico havas avantagion. Ili povas protecti sin contra picoi de culoi per sonigado de la shatata musico.